السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم الكود الصومة الزيارة البدعية tukasema ziara albid'iyya imekusanya jumlatun min al-umur mambo kadhaa ambayo kwamba ndio mtu akiyafanya huwa amevuka mipaka ya sheria kwenye ziara tukachukua mambo mawili tukachukua mambo mawili الدعاء والاستغاثة لأهل القبور فسمنا هي لا شك الشرك بالله سبحانه وتعالى أنه بدعة كبرى والأمر الثاني التمسح آه، أو وضع اليد على هيئة الصلاة تعظيما للميت تعظيما للميت لا شك هذا أيضا من البدعة من البدعة Kwa hivyo haya mambo mawili tukaelezea maelezo kadhaa ahwal za ta'zim na namna gani wa shirk wal billah athalith tukasoma na jambo la tatu na hatukulmaliza ni ndefu tukasema tutamalizia leo insha Allah الأمر الثالث ني كنت مسح kutamassah mtu akaenda kwenye kabr thumma yatamassah na mchanga wa kabr ama mawe ya kabr ama kama kuna kuta wa ghairi dhalik na hii si khasi ya kabri tu kullu shay'in yu'azzam chochote unachokiadhimisha ni mahala waliyalipita ni mahala waliyalikaa alipokufa kaingia ile nyumba yake ukafanya ya kufanya wa ghairi dhala ni alkaaba na غير ذلك sasa kumalizia au kuendelea na darasa ya nyuma tuliyoacha asema sheikhana sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad waffaqahu Allah Ta'ala بل يجب أن يكون أن تكون أعظم محبته لنفسه كما ثبت ذلك في حديث عمر شيخ الكوى aelezea kwamba huko kupangusa na kwenda kumuomba mtume sallallahu na kumpigia makelele yote hayo si katika kumpenda si katika kumpenda abadan thumma dhakar kwamba mapenzi ya mtume alayhi salatu wassalam al-asl ahli sunna wanayataka na ni kitu kikubwa bali mtume alayhi salatu wassalam aliamrishwa kupendwa yeye zaidi kuliko nafsi yako wala babako wala wewe mwenyewe wala watoto wako ثم قال كيشا كسيما يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه نتومي عليه الصلاة والسلام محبة ياك lazima مكوبة نمبيل زيدي يشين دي محبة نفسه nafsihi wewe mwenyewe kujipenda كما ثبت ذلك في حديث عمر في صحيح البخاري البمومي بأن تحب لي إلا نفسي قال لا يا عمر قال ومن نفسي ala al'an kamwambia al'an ya Umar aliposema sasa wewe wapendeza zaidi kwangu kuliko nafsi yangu kwamba hiyo ndo kamalul iman sasa hiyo ndo kamal al-iman na akamwambia al'an ya Umar sasa itakuwa imani yako imekamilika ukifanya hivyo na ukifanya au ukinipenda hivyo kwa hivyo mahabbatu nabi sallallahu matluba wala hakuna muislamu ni adui wa mahaba ya mtume kila muislamu ampenda mtume alayhi sallallahu هذا هذا هو الأصل كل مسلم في قلبه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هكونا مسلما ويكون بهم وسلم. هذا في الأصل اللهم إلا تكون ونوجوه كبيندا كنا نوسجوه هذا الإشكال ولا نفعني ولا أبوكم بها يفايك شريع وكي وليس غمهم بيندا لكن هواجوه يبيندوا في بمتومي kwa nini kumpenda mtumi mpaka ujue limadha kwa nini kumpenda mtumi lazima uwe na ilmu ujue لأن hubu rasul ibada na ibada si lazima ilmu ama utainuka tuabudu hadha sasa hawa ndugu zetu ukiwaambia wanasema nyinyi hamumpende mtume sasa la mahabbatu an-nabi min a'zami al-ibadat wal-ibada ma tasluhu تكون ناجي كما أنت تجهل إذن إنا معنى ni lazima usome kumpenda mtume upendwa vipi hadha huwa uwezi kuinukia tu ah mimi nampenda mtume mimi watu huteka na yoteza watu huruka na yoruka kiulizwa sisi tumpenda mtume hadha min aljahl wal iyad billah huku ni kupenda kwingine واضح لذلك في أصل قلبه حب الخير lakini akhta fi wasila hajui ile eh, hupendwa vipi mtu ndo akaenda akapotosha lidhalika ukitaka kusalimika ukitaka kusalimika lazima upate mambo yote mawili aslu qalbik yako mahabba hadha hasil lillahi alhamd hii haitoshi kwamba mimi nampenda mtume moyoni haitoshi lazima matendo yako fi dhahir yaendane na mapenzi ukikusanya mambo mawili sasa tutasema huyu anampenda rasul sallallahu alaihi wasallam na vipi matendo yako yataendana na mapenzi ya mtume mpaka usome kaifa yuhabbu rasul kaifa yuhibbu hakuna mapenzi yanokuja ala aljahl wa wadhi lidhalika hata katika wanadamu wengine wale unaowapenda wewe sema ah bwana lazima ujue kwenda naye utatazama yale anayoyataka yale ambayo ah mimi nishamsoma fulani sha muona bana tukosane naye tuko pamoja hivi lima nishamjulia ah kwa hivyo kuna ilmu kwanza eh? umepitia ukajua ah huyu bwana nikifanya hivi nitakosana naye hapendi na huyu apenda hivi hivi hivi kwa nini basi mtume pia tusifanye tuangalie yale anayoyapenda tuchunge tusiharibu kwa kosa mapenzi yake yale ambayo hayapendi mtume tukaepuka wawe ikiwa hii tukubali kwenye watu adi wa kawaida na sisi babako mwano nani shot wakubali hii kaida idhan fi rasul sallallahu alayhi wasallam an taarifa apenda nini mtume na wewe ufuate an taarifa ujue pia pia na usome hapendi nini uepuke hadha huwa haqiqatul mahabba hakuna mahabba bila hada naam وإنما وجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالد والولد aelezea sasa kwa nini masabab uambiwe wewe kisheria kwamba mapenzi ya mtume صلى الله عليه yawe mbele kuliko hata nafsi yako masabab hata kuliko babako wala mamako wala watoto wako wala nafsi yako mtu anaweza kuuliza ah kwa nini shi sababu mbona tutangulize mahabbatu rasul kuliko nafsi yangu na wazazi wangu na watoto wangu limadha sikiza sababu sababu asema hakika si mengine imekuwa wajibu mapenzi ya mtume sallam na makubwa kwenye nafsi yako kuliko nafsi yako kweli na kuliko wazazi wako na kuliko watoto kwa nini لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يده صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الإسلام نعمة الهداية للصراط المستقيم ونعمة الخروج من الظلمات إلى النور هي أجل النعم وأعظمها هذا السبب وسباب وسيمة إلى النعمة الله سبحانه وتعالى ساقها للمسلمين ألو تلتيا سيسي وإسلام كبتيا ميكون ويمتوم إيه؟ على يديه يعني سيسي تمي باتا النعمة هداية كبتيا نتومي عليه الصلاة والسلام هذا هو kwa sasa <clears throat> sisi kusibu neema kama hii ya hidayah na uislamu السبب في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ينبغي أن يحب أكثر دعا كسيبا وسباب لولا توفيق الله ثم بعد ذلك إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كنا لكنا من أهل النار والعياذ بالله لكنا في ضلال وعماية وتيه وجهل وغير ذلك من الضلالات ما كنا عرفنا الحق لكن بقى الله البمتوم ممتوم صلى الله عليه وسلم كبتيا إيه، إيه. الله سبحانه وتعالى غوز الصراط المستقيم والإسلام نعمة الإسلام كويفو يندو إيه مسببش نعمة كبوة كنا نعمة محاشر الأحبة حكونا نعمة كبوة كما هي yule anayekushika mkono akakutoa motoni akakwambia barabara ya pepo ni hii utamlipa nini billah alikuweza kumlipa huwa anqadhaka minan nar لذلك لما مات اليهودي Mtume sallam ashab alipomwambia sema la ila la babake akamwambia msikilize mtii farih amefurahi sana shikal alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar anqadhahu bi min yani huwa السبب هو السبب اذا متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم ينقذك من النار kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya wewe kuokoka na moto ndio akasema anqadhahu Allah bi minan nar ndio akasema kullu bid'a dhalala kullu dhalala fi fi nar watu kiambia hivyo wakasirika watu kufurisha sisi matutia kwa la hama ingia wenyewe nani anawatia mtu motoni kuna mtu aweza kumtia mtu motoni ah hala fantabihu barakallah wewe mwenyewe utafanya asbab za moto na ni wewe mwenyewe utafanya asbab za peponi simsukume mtu kama mimi nitia atakutia vipi na moto si wake haikulishika lakini hawa ni watu wamekorogwa mafahimu wamevurugwa fahamu zao maskini wanaona haya mambo ni mambo kama yamewekwa mikao wal iyadhu billah hadha ma yanbaghi ikhwan ma yajuz hadha lidhalika محبة الرسول صلى الله عليه وسلم آه، نعمة الإسلام والهداية إلى الصراط المستقيم تمباتا كبتيا لذلك ما هو يفاء أبند كوليكو كتشوت نمانيك كوزبابو mapenzi ya mzazi wako itakutia peponi أنا sana thumba ثم بعد ذلك حتى ما ما mamako akakuhurumia vipi awe أبينا ألف ألف حنان عليك امك eh sio anakupenda zaidi hunu alayk wa arhamuk wa wa wa yahutuk ghair dhalik lakini mwisho ile huruma yake haikuti peponi man alladhi idha tabatahu dakhalta aljanna rasul sallallahu alayhi wasallam idha ndo maana mapenzi yake yakawa mbele ya wazazi yakawa wapi mbele ya wazazi kwa sababu neema aliyotuletea la yaadiluha shay haitoshani na chochote lidhalika hakuna neema من أعظم النعم في الدنيا زيد يا نعمة الهداية للإسلام هذا لمن يعي ويفهم أنه معنا ما بينز يمتومي عليه الصلاة والسلام يكوى بله واضح لذلك هي عنده سباب لا, لا يساويها نعمة ولا يماثلها حقنا النعمة يوتنا وتشانا نينا وقواساسا ونا نعمة هداية أبدا وانقليه ولم بوكم بالله فتح لهم الدنيا أودية من الأموال وكناز لكن الله سبحانه وتعالى ما هداهم للإسلام بالله عليك وانقلين ما يشاء حتى البهائم والحيوانات تعافوا هذه الحياة حتى حيوان ما يعيشون هذه الحياة هنا هداية الرجل اللي كما mtu kama hana hidayah yote تفعل atafanya أمي amefunguliwa dunia thumma Allah mana'ahu al-islam akumpa uislamu wallahi muangalieni hayati taasa wa shaqa ma عنده raha ma عنده utminan kwenye dunia ma عنده ma عنده na mwingine Allah subhanahu wa ta'ala amempa neema ya hidayah fil islam fi sadri afaman sharaha Allah sadrahu al-islam fahuwa ala nurin min rabbih sharaha Allah sadrahu Allah amefungua kifua chake kwa nuru islam muangalie maisha yake والله حتى كما كوني دنيا ما ملك إلا كفافا شيء قليل وتمونا بالراحة والسكون ما شاء الله تسم حتى ولاحظ فراحنا ما شاء الله هو يبانا تمونا هو نمتنا منجوع عنده كفاف عنده. لكن مع ذلك نعمة الهداية شرح الله صدره الراحة هنا أخوان في القلب انه بستاني لو بيبا مؤمن لذلك أو تكوت مدام ومكوسا نعمة هداية من أبعد الناس السعادة إي سعادة الدنيا الآخرة الله ميهد المؤمنون الذين يؤمنون من سبحانه وتعالى نعم. لكن أسيما شيخ ليس علامة هذه المحبة سي علامة يا مبنز يمتومي سي علامة ياك المسح على الجدران والشبابيك يا alama ya صلى الله عليه وسلم sio kupangusa كوتا na mabedirisha kila kitu kina alama yake na ishara zake halahu na mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada kubwa lazima itakuwa ina alama zake ina asbab zake ina sifa zake labda min hadha kila ibada iko na sifa yake na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam madamu ni ibada lazima itakuwa ina namna yake haikuachwa free bana wewe mpende kwa mapenzi utakao wewe na huyo mpende kwa mapenzi utakao wewe eh, itakuwa tuna dini tena na wote ukiwaangalia kwamba wote kwamba wapenda hawa hujui mkweli nani mrongo nani ah ilipokuwa hali ni hiyo kila mmoja adai yeye ampenda ndo Allah akatupatia ikhtibar mtihani atakaye kupita huu mtihani wewe ndo ampenda Allah akbar eh takuja mbele kutaja maneno ya al-Hasan rahimahullah bal alamatuha alama kubwa ya kumpenda mtume sallam ittiba'u rasul sallallahu alaihi wasallam wal amalu bi sunnatihi hii ndo abrazul alamat ni kumpenda mtume sasa alama yake nini ni kumfuata ittiba' kumfuata mtume sallam wal amalu bi sunnatihi na kutumia sunna yake na ukifanya hivyo basi مباشرة بعد كفوات متوم صلى الله عليه وسلم نكفوات سنة يكي وشبت محبة الله وشبت فيها محبة الله لأن الله يحب الرسول صلى الله عليه وسلم نعيك ومن بين نمتوم كفوات وشبت فيها محبة الله سبحانه وتعالى نقول القرآن نسمع الله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله خلاص ومن يحب الرسول yuhibbu Allah subhanahu hadha hu kwa hivyo utapata mambo mawili khairi mbili mahabbatu rasul wa ma'a mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala yote utapata kwa sababu nini mutabaa kumfuata mtume wake alayhi salat wassalam naam kwa hivyo hakuna mapenzi bila kufuatwa tusidanganyane jamaa hakuna na hii yaeleweka hata kwa mustawa wa akili bila sharia ukimpenda mtu utafuata nyayo zake ukimpenda mtu utamuigiza na utamfuata hata kwenye fani zingine zozote kuna mtu mpenda mtu mpaka kamgiza kwenye kuongea eh mpaka sio eh fulani anafosha mpaka kizungumza kama yeye usi ni utabiu ati kwenye masuala tu ya sheria si lazima mutaba wewe buni na huyo abuni mapenzi yake na yule abuni madha baqi lana bila shaka hadha mina الخطأ في المفاهيم naam فإن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين هي دين الإسلام إما جنجيو مامو مويلي ما كوب وسان هذا روح الدين هندو مامو سينجيو دين ساسا نندو مقتضى شهادة الله نو هي هي مويلي تفسير ياك أنه هي كلمة شهادة نو تفسير هذا هو وسسمع علماء وهذه قاعدة ومزي طوابي لا كل كلمة لا إله إلا الله نو هي مامو مويلي ياك نعم الأمر الأول ألا يعبد إلا الله هذا هو ألا يعبد إلا الله ديني يتوى وإسلام ومبيبا ومسنجي وقوانزاني أسيبوديو اسبقوا الله سبحانه وتعالى نعبادة صدت وجوة معناه كنين كل ما أمره الله كل ما أحبه الله وأمره ورضيه عبادة عبادة جنبه للوت الله لليمريشة أكالي بيندا ناكالي رذية من النص زنجين زمكوجة وكيفان يكتو فلان تبطى رضا الله هذه كلها عبادات كلها عبادات وهيفو وكيفان عبادة كما هي زو فانيا كواجيلي الله أو زيو مو مو أبو دوهيبك ياك وكي صالي صلي سبحانه وتعالى ukifunga funga kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala ukitoa nafaka ya ajili Allah ukiomba dua tad'u eh eh peke yake subhanahu wa ta'ala muombe yule anaweza kukujibu ajib banu adam ajib na muomba eh mtu ambaye kwamba yeye mwenyewe pia mpaka aombe apewe eh هذا شك إشكال خفة في العقل حتى حكيم حتى في خفة في العقل سبحان الله سبحان تتعجب أحوال المسلمين يدعو ميتا ما يسمعه ما يبصره حتى همسك حتى همهيسي كما يوكو سينجا قبره حتى هجوي يقول قال فلان يبكي ما أن الله سبحانه وتعالى أميته أه من يسألني فاستجيب له من يستغفرني كل ليلة من يستغفرني فأغفر له الله أكبر هذا نتيجة الجهل يا إخوان wallahi mtu akibakia na ujinga Allah akbar amebakia na balaa kubwa kwenye hii dunia huyu ndo mtu mubtala usimwone yule mgonjwa kitandani ukasema yule mubtala huenda yeye yomdhukuru Allah pale mtama tadri kula ah mashaskini fulani mtihani bana kumbe wewe uko hai ndo una mtihani اللي انت حي اللي تمشي na unaenda kumzuru anta almubtala na wewe ndo utakaoambiwa inna lillahi inna ilaihi raji'un sallallahu alaihi wasallam hada ahwalu الناس اللي نعيشها نيوت هي النتيجة مسألة العلم إخوان أمر مهم جدا جدا لا بد ما إلا هو موي وتقوهنا ما نيوت كما هنا حياتها العلمية لا بد من العلم هي نقوط القلب شكولة شموي اللي يغذيك نعم الأمر الثاني ألا يعبد ألا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به رسول الله هي معنى أشهد أن محمد رسول الله pale unaposema ashhadu anna muhammadan hebu hebu kaa ujiulize nafsi yako maana yake ni wewe unaposema wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shmaana wewe washuhudia kitu sio toi washuhudia nini kwamba mtume Muhammad sallallahu ni mtume wa Allah toi ndio vipi baada hapo kumekwisha uliza mtume hushuhudiwa vipi kwa imani imani ya mtume mvipi eh si ni kumfuata au basi tu ni mujarrad mimi ni katika ummat Muhammad bas yakifi hadha la onesha wewe katika ni umma wake sio onesha kwa vitendo kwamba mimi ni katika ummatur rasul sallallahu alaihi wasallam sio mtu basi sisi ni umma bora bwana sisi ni sahihi ubora wetu uko ah kwa kumuasi yeye ndio tutakuwa bora au kwa kumfuata sote tutakuwa kwa kumfuata basi idan tumfuate sasa utaniuliza ah hufuatwa vipi ufuatwa kwa hoja unao hoja lete hauna tutupa nafasi maalish mimi sina wakati mwambie kupoteza kufanya mambo ambayo sina hoja nayo alafu kesho nikienda nikiulizwa una hoja gani hapa sijui kujibu hadha al-aqil hii ndio tafkiri ya mtu al-aqil ma nafsi mtu atakushughulisha kupotezea umri wako sanawata kufanyisha mambo ambayo kwamba hata hayana mwelekeo wa kisheria Allah akbar ثم بعد ذلك لو تسممش mbele Allah طيب هل لك حجة kufanya hivi عندك حجة خلاص فلان وقال لي كذا na ukienda kwenye kaburi utaulizwa man hadha ar-rajul alladhi ursila fikum ama utaulizwa huyo fulani alikwambia ufanye au utaulizwa kuhusu mtume Muhammad idhan wewe utakomsome yeye sisome wengine wewe hapa duniani saizi msome mtume wako alayhi salatu wasalam maana katika suala tatu kaburini moja ni hiyo sio hadha ndo Allah akupe tawfik ya mutabaa wazi kwa hivyo ukiangalia mzunguko hii masala yote chanzo nini alilm wallahi chanzo alilm lau ilmu itaenezwa sawa sawa kwa wingi hata yafahamu nas basi biidhnillah sawfa سوف alahwal وهذا مقتضى شهادة أن محمد أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله نعم hizi kaida mbili ndio muktadha inayohukumia shahada mbili ya kwanza ni shahadatu la ilaha illa Allah msingi wa pili ni kuhusu shahadatu anna muhammadar rasul kwa hivyo lazima tuwate mambo mawili al-iman ya kuamini Allah na mtume wake thumma kufuata yale ya Allah na mtume wake حكونا هاي يكون زيد يا هافو إخوان لا بد من متابعة أمر الله سبحانه وتعالى أم بولت ليلتيونا ونناني تومي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن نناني القرآن آية إكوه آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان السلف هي آية ويتا آية امتحان سأصيبتك جتهيني weka chukua hii aya wewe mwenyewe utajipima ina haja kuambiwa na mtu wampenda ama humpendi ha? yale mapenzi ya watu kushuhudia yale hayana ukweli ukweli ni wewe ushuhudie nafsi yako wewe mwenyewe jipime wewe kwenye hii aya kile kiwango cha mutabaa wako ndicho kiwango cha mapenzi yako kwa ule unayemfuata hadha hu lidhalika waweza kuwa kuna watu wawili wewe waamiliana nao au watatu lakini unasema ah katika wana fulani lakini wana fulani ah huyu ndo namba 1 kwa fulani sio lesh eh, akifanya <clears throat> akikohoa tu naam naam saidi naam saidi usema eh watamhukumu kwa hilo sio limadha wamemhukumu huyu na huyu ndio wote huyu bwana watu wake lakini ah bwana kwa fulani huyu ni hivi eh ah hawa bwana limadha lianna yutabi'u afanyalo atakalo msikiliza ndio wewe ukasema yule anapendekeza zaidi في مستوى الدنيا تقبالي لكن في مستوى الآخرة سبحانه دخلها ما دخلها sasa kwa nini huulizi hiyo swala ukaona kwa nini mimi huku mbona huku tukubaliana huku mvipi kwenye sharia idhan vile mutabaa yako kwa mtume alayhisalam ndivyo mapenzi yako kwake na hii aya ndio kipimo jipe mtihani Allah akbar kwa hivyo kila mmoja yamtahin nafsahu bihadhihi alaya ajitahini nafsi yake kuhusu hii aya الله سبحانه وتعالى سما قل إن كنتم تحبون الله <coughs> هي آية <coughs> كوني آل عمران توي سوما سانا تو كاريري حتى من زيت من أهل البدع يقولون كذا قل إن كنتم تحبون الله أو بيانو متابع وكنا كل موجة داية سيسي تو مفوات أنا مفوات دو الله قال لي امتحان akaleta hii aya takhtabir nafsa huu ni mtihani huhitaji kufanyiwa na mtu ndio akwambia wewe wampenda ah jifanyie mwenyewe majibu unayo mwenyewe ni mtihani mzuri sana maana takun munsif ma nafsik utakuwa insaf na uadilifu na nafsi yako utojihini ukiambia jitahini mwenyewe bwana utojihini au sio hadha hu tayib Allah subhanahu wa ta'ala وتعالى qul in kuntum كنتم Allah الله al الآية كيف يقول الله سبحانه وتعالى سما حكوا سما حكوا سما قل إن كنتم تحبون الرسول ما قال كذا واضح لأن سياق مبالي فاتبعوني سأسوى زاكولي زمبونا بس آية هيكوة قل إن كنتم تحبون الرسول آه، كوكو فهمي شاينين إلي قاعدة اللي عندي واضح وسباب إذا اتبعت الرسول أحببت الله إذا أطعت الرسول أطعت الله na Allah kaya nyingine ile nisa akasema nini man yuti'i rasul faqad ata Allah hadha hu wazi kwa hivyo ukiwa wewe mutabaa yako kwa mtumi iko sawa jua na kwa Mola wako iko sawa hadha huwa ma fi farq wazi طيب ndo Allah akasema kul in kuntum tuhibbun Allah ikiwa mwampenda Allah fattabi'uni nifuateni mimi mtume asema idhan ina maana ni katika asbab za mahabbatullah mutaba'atur rasul ni katika asbab za wewe kupata mahabbatullah ni nini mutaba'atu habibihi alayhi salatu wassalam hada huwa wadhi kumfuata mtume alayhi salatu wassalam utapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala na utaingia kwenye grupu la wapenzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam na ukimuasi mtume sallallahu alayhi wasallam utachukiwa na Allah kwanza wazi na hautaingia kwenye grupu la wenye kumpenda mtu utaingia kwenye grupu la nani wenye kumchukia kwa sababu wewe umempenda ala jahl na wala ilm lidhalika wewe kama una marafiki wawili hadha mithal tatbiqi una marafiki wawili mmoja ana elimu na wewe anajua mambo yako amekudurusu vizuri anajua upenda nini anajua upenda nini anajua ataka nini wewe mkubwa wake ajua hataki nini na mmoja safihi ah mimi nitakujua bwana sitakujua bwana kila kiamba baya huyu bwana sahibu yako bwana au tajiri yako ah mimi sitakujua bwana Twende. Wale. nani atadumu na atadumu naye na ni huyo anayemsikiza ama yule anampinga Ayule ah, hata dumu naye Hata dumu naye Sasa bwana ah bwana mimi na mimi sasa nishachoka na yeye nikwambialo utakunifuata wewe nikikwambia hivi fanye basi sasa maalesh hakadha sio هذا مثال تطبيقي واقعي sote tuelewa na kwa nini huyu ameweza kudumu ameingia kwenye grupu yake na akaingia na suhba naye huyu bwana mashallah nimwambialo bwana ana khalifa ah hadha hu na vipi wewe utaingia kwenye zumratur rasul kesho akhira na muas utaingia ah ndo maana يوم القيامه wakaambiwa kwenye haudha wataambiwa nini suhqan suhqa hadithi yasema wakija kwenye haudhi ya mtume ah tafuteni mtume wenu haudhi nyingine hii ni haudhi ya ummat Muhammad na mtume ajaribu kuwatetea rabbi haula a'rifuhum min ummati qala la la tadri ma ahdathu ba'dak awalizusha baada yako ulipokufa hawa walizusha idhan Allah akawahukumu kesho akhira kwa mutabaa wa mtume madamu alipokufa mtume hawakumfuata akawatoa kwenye haudhi ya mtume alayhi salam vipi leo mtu mzima amewekwa msikitini anafunza watu dhalalat wayazum anawaambia umma na, na sisi pengine ndo wa kwanza tutakwenda kunwa kwenye haudhi ya bwana mtume wa huwa min awwal man yasi wa yasuddu nas na anapotosha watu watarajia vipi mtu kama huyu kesho afufuke kwenye zumratur rasul sallallahu alaihi wasallam jamaa eh yahitaji muraja'a bila shaka wa haka am hadha kalam am واضح silengi mahali lakini ndo hakika ya ahwali zilivyo wallahi ndo hakika ya shetani yal'ab bina atuchezea sana chezea sana itakuwaje wewe uhesabiwe ndo wani watu wakitaka wakimuona yeye wasema ah mimi nikikuona wewe umeona mtume bwana hidhibi ramz amefanywa yeye ndo alama ya mahabba ya rasul wa huwa min adhall an-nas fi sunna sunna kwa kwenda kule na mtu akima ah mimi bwana nikikuona wewe bwana huona Allah akbar akiwainga ndo wali wao sio Hada. kwa sababu wewe hutaki kusoma dini yako sasa utaambiwa twende hivi utakwenda twende vile utakwenda, utatukuliwa tu kila mahali Fa Allah Allah ikhwan Allah Allah fi fi taallum alilm ndio mtu akikuvuta kule mbele nenda peke yako mimi nimesoma kumpenda mtume najua mvipi lakini kama hujasoma ah utaambiwa hili fanya bwana na hili lingine na hili lingine utaambiwa ukifanya hivi bwana alhabiba tafurahi والرسول صلى الله عليه وسلم تفرحي وفلان تفرحي فاتقوا الله عباد الله وإلا مويشو تكون متو تكون آخرة يكون بإيه صحيفة عمل ذاك إيه، ملكنا ترجي خير ثم بدا خلافه وبدا لهم سيئات ما عملوا بدا يعني هو كان يعتقد لكن يبدو غير ذلك سبحانه يبدو لأن ذكر البدوة لأن خلاف ما يعتقد يلقونه على السنة ثم ظهر له أنه كان على البدع والعياذ بالله نهكونا كتش وهيفو هوا واتو وتطوليوا كوني زمرة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كيشو آخرة وسبب الحديث السمانين لأنك أمانين ملايكة ومبانين لا تدري ومتومي ولبكوفة هجوي هوا ولزوش نيني ولهريب ديني وكزوش وكاليتا كلتا وغير ذلك نعم طيب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله nifuateni mimi Allah atawapenda wayaghfir lakum dhunubakum na atasamehe madhambi yenu wallahu ghafurur rahim hadha wa'dullah la yatakhallaf wala subhanallah yani angalia subhana utasikitika wallah aya kama hii ni swarih wazi muhkam vipi utaiwacha hii aya ukasikize shuba za watu wallahi hadha ajab yani maneno ya Allah yalivyo fasaha na balagha ya hali ya juu na uwazi na usahali kama huu na uwepesi kuielewa aya kama hii mtu aiacha hii asikiza maneno ya viso vya kukorogwa paka ah, lakini apata tabu paka kufahamu yale maneno anaambiwa na yule mwingine yuapata tabu paka kuelewa lakini subhanallah ameandikiwa kuingia kule kwenye shuba na kuangamia wale awata aya sahih sarih wazi mshike wewe yote anayokufundisha hao mambo mwambie toeb hii aya wewe tufasirie shmaanaha قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني طيب wewe wafanya nini hapo sasa hal hadha mutabaa muulize ule anapotosha wewe unavyofanya na unalingania watu watu waende wakaombe haja zao makaburini waende hata wakitaka kuswali kule wakaswali wakitaka kuomba kuombe fen huwa fi hadhihi alaya yani haya ndo mambo mtume alikuja kuishi kuyalingania muulize swali sayakhjal ataona haya atakusema naam ndo mujue kuna watu ni maslahi si kwamba ati wao ni watu wanaongoza watu vizuri la la la, la. haya mambo mtume alituonya kitabu ni yote taka sisi tufahamu usione kila mtu anayefanya hivi anayefundisha wazi ukamuona eh huyo amenipeleka kwenye pepo entabe du'atun ala abwabi jahannam idha ajabtahum qadhafuka fi fi alhadith hadith hudhaifa radiyallahu qadhafuka fi watakuingiza na usiseme oh huyu bwana ah, mtu nimeshakuonya huku idhan tefuta ukishakumwona huyu mtu mambo yake yote ni kinyume na bwana mtume sala wewe muepuke polepole hata bila vita tefuta mahali utasikia sunna ya bwana mtume sala utasikia ahwal mithla hapa bihadha tastafid lakini ukiweka mikao kwenye haya mambo wallahi ma tuqaddim ma tuakhir utakuja kuuma sasa kumi upate moja wengi wanakuja kujuta fi akhir lahza Tapambana na mtu anabana ah, sikitika napoteza umri wangu miaka miaka 30 nyuma kusijui tauhid bana naanza kujua sasa mtu mzima hata anapata shida kuelewa. Limadha? Kwa sababu dhalika alwaqt kule nyuma hakujua mwalimu mzuri wa kukaa kwake. Thumma ya'tarif tamkuta ya'tarif anakukiri mbele yako. Tasikia mzee maskini wala taasaf tamsikitekea. Lakini hii hali yako ya mwisho ukishikilia ukadumu ukamalizikia hivyo lianna alibra bil khawatim madamu mtu atakhatimika ala mutaba'ati ar-rasul falyabshir bil khair falyabshir bil khair falibra bil bil khawatim naam qala al hasan al hasan rahimahullah الحسن al basri wa ghayru min as-salaf zaama qaumun annahum يحبون allah kuna watu walidai zama za mtume walidai kwamba wao wanampenda mtume ah sisi rasulullah bwana sisi bwana na wewe bwana tukupenda bwana wajua hii kauli utaambiwa na kila mtu sasa Allah subhanahu wa ta'ala akampa kipimo mtume kupima watu wake kina nani wale watu wake sawa sawa na ambao si sawa akamteremshia hii aya sasa walipodai watu kwamba ya rasulullah nahnu nuhibbuk anta habibuna anta kidha maana kuna wengine huwa ni mdomo tu hakika mambo hako hako huko ndo Allah kaleta hii aya kufichua kufichua sasa wale ambao kwamba si wasawa kuliko wale wasawa ndo Allah kaleta hii aya sema fabtalahumullahu bihadhihi alaya Allah kawaonja kwa hii aya si nyinyi mpenda mtume خلاص tutawaona kwenye mutabaa na sahihi pia wewe usipate tabu hii ndio kipimo Allah amekupa kupima yoyote mpime yoyote kwa hii aya wampenda mtume sallam watangaza kwamba sisi tumpenda bwana mtu sallam na haya tunaoyafanya yote tuyafanya kwa ajili yake mpime kwenye aya hii ni kumfuata mtu na kutomfuata hadha hu lidhalika hakuna watu min awail alladhina yuhibbuna ar-rasul wa yutabi'una ar-rasul zaidi ya masahaba sisi ni urongo mtupu kweli si kweli hadha hu wale walijitolea na nafsi yao na mali yao lazima tuwatambue kwa hivyo huwezi kuleta ufahamu wako sahihi kinyume na wale kisha sisi tukasema wewe wampenda kuliko wale hii itakuwa jamaa tusema urongo hata mtu mwenye kwa nafsi yake ajua mimi ni mrongo kule maswahaba hum liuhibbuna rasul sallam na hakuna jambo lolote mtume apenda maswahaba wameshindwa kumfanyia liko hakuna wamekwenda na yeye binafsi wal mali wal umr wazi wameutolea fidaa lihadha din wal-rasul himayatu rasul sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo jamaa wale za mazile ambao hayakuwa mapenzi za mazile hayawezi kuwa sahihi usidanganye hayawezi kuwa sahihi lakini hama jamaa wana, wana mbinu za kuzusha mambo wana mbinu za kuzusha mambo mmoja na <laughs> subhana tataajab asema nyinyi bwana katika hao hao zinara wakubwa wa kupotosha umma subhanallah Tusikitika ukisikia hizi hadithi anavyozipwangura udhu mpaka utashangaa watu vipi yagulo oh, nyinyi bana haya mambo ya kumsifu maiti na kum, kuomboleza kutaja yake kutaja yake kwenye misikiti haya mambo yana asili haya haya asili yake nini asikiza asili hiyo Mtume sasa siku moja alikuwa amekaa na masahaba Sahih Bukhari kapitishwa jeneza akaitaja kwa wema watu wakataja kwa wame akasema wajabat wajabat aljanna asema msifu ikapita jeneza ya pili wakaitaja kwa vibaya akasema wajabat yani wajabat nar kwa hivyo haya mambo yako kwa inga ndo wale wao sio wewe ukiambiwa hivyo ah, utatoka utapiga pembe iko hadithi iko hadithi sio subhanallah tataajab sasa mimi ni mmoja aliponiuliza hii hali subhanallah hata sikushangaa na na yeye mimi nimeshangaa hii talab huku sinanga kucheza cheza na hadithi za mtume kwa kitwa chake mtu ma juz alhadith mashruha hizi hadithi kuna shuruh mashruha utaletaje ufahamu wako mbovu hapa hadha ma juz ufahamu wa wale ndio wale ufahamu hadithi si wetu wazi aminuka ana dalili nyinyi misikiti yenu mwakataza bwana sisi hii ana asili bwana eh Allahumma lakini mimi kamwambia ajabu mmoja laini ajabu ajabu yenu ni moja kivipi wakati wa mtume jeneza zilikuwa aina mbili wakati wenu ni aina moja tu za peponi tu ndo zapatikana za hasa hakuna wenye kuasi ikiwa zama za masahaba kule walipatikana moja ya motoni ilipatikana haya zama zetu mbona hakuna zote za peponi akanyamaza kimwa na sijamjibu yeye haikwenda kwa akili yake kumwambia kwamba wewe umedanganywa kwanza kadha ikiwa tatbiki hadithi ni, ni siku nyingine tukimweka jeneza tuanze kum, kumsinanga maana kesi zilitokuja zote mbili thania mtume alikuwa msikitini mkusanya watu ama alikuwa amekaa mahali murra hadithi sema murra ilipitishwa mahali wankaja alisin nyinyi kwenu wa almasajid huyo mfuata hadithi na ametoka ana hoja ametoka ana hoja fantabiu na waelezea mimi mtakamfahamu watu wanavyocheza cheza na wahi wanavochezea wahi wanawaambia watu haya maneno fantabihu tatu ngamwambia mwisho hii hadithi yani zimepita qurun kutoka huko mpaka leo haikutabikishwa hii msikiti mpaka mmoja mtabikisha nyinyi hatukusikia masahaba na walikifanya hivyo walikifanya eh jeneza ikia walikisinanga pale akaiweka wakaisifu wakaenda nao walifanya yuko sahaba hata mmoja aliwahi kufanya kitu kama hiki mbona nyinyi mfanya alafu mtukul hoja ina maana ufahamu zenu ni mbovu fahamu za masahaba ndio fahamu sahih bidalil mambo haya hakuna hata mtu mmoja katika salaf aliyafanya wazi na kuelezea ujue namna talaub watu wanavochezea wahi fantabihu ikhwan sio kila mtu atakupeleka barabara ya haki wewe mwenyewe sasa chukua hii aya mpime ule mtu wazi alafu tastantij shay طيب نكتفي بهذا تكمل هذا kwenye maneno ya Al-Hasan tutakuja kusoma kesho tuunganishe insha allahu taala na